Eta eskerik hanitz julen eta hoiko hola guego berriko kumitan artia dugu eta hortako itxaroborda uskaltzain oso berriki izentatuik izan denen ganat gia juiten egin hon. Egin hon. Eta mila bedatzen eta hiutan hogeita ma lauaz geoz idaz lehiz olerki antzerki kronika narrazio eleberi, saiakera e, kantue pastual eta beste idaztez. Eta, eta azkenin behaz, eh, Charles gainen eh, ordai bezala behaz Euskaltzain oso izendatuik izan hiz, justoki zendako, zendako eh, idazten duen txaro? Ura horik galto, galto latza duk, eh? <laughs> bat batian maiteko, ba idazten diaguk nik eta beste hanitzek uh, abosienetan zerbait bat dugulako, uste dugulako zerbait bat dugulako untatzeko, eta elti bada nola, e, jak, nahi dugulako zer dugun uh, e, barnian ebai, zer dien gue pentsamentik atziak eta zer dien gue hausnarrak, hausnartzarrak, <laughs> zu maitetan, e, eta, eta behin hasiz gioz, hori e, duk, bat bezala ez duk sekulan ekuatzen, beti badik zerbait emaiteko eta partekatzeko uh, Eta hori duk, uh, Elte bada, idazliak eh, be familiaz gain, eh, emeki emeki denboaekin ekin sortzen dien beste familia bat, jakurlen familia hoi, hareman hoi, eh, jakurlekin, jentekin, eta denboa behian jentek emaiten diena e, berriz eta idazteko. Ba, lako hareman, hareman bat aski gozagarria dena, eta horrek, elte bada, jamaiten Eskribatzerat, eskribatzerat, egunez, egune urte zurte eta mende erdiz, mende erdiz. <laughs> Eta, eta hatik uh, lan habosien, habosien az uskaz egin iktutzen. Bo, jakitez, eh, merkatia handigo lizatekila erdaraz. Sentako uh, eh, uskaz idazten dun, sentako haitu hoi? Euska ene, ene mintzazia delako, eta berriziki uh, sei urte haintineko ene Hortako eh, eta mintzazia, eh, nik mende hoiz, ezagutu diat, ele bakarra, ele bakarra herrian, etxean eta hauzuan, dena aldatu duk mende erdiuntan bainan. Eh, hortako, bai, uh, bada, aldi berean uh, uh, hauzarorate nialako eta beste, beste aldetik uh, arras garaikide eta oaiko egiten nialako izkuntza horrek eta komunitate baten eh, partaide erraldezakek don soak, eh, eh, egia duk, komunitate horren partaide sentitzen izala. Ia e, balizko etorkizun hortako, bidian den hortako, amena, ah, ez denboa sentitzen beste hainbat komunitateko kide, bat ze bai, zu maitetan frantzesez, beste zu maitetan hainbat, hainbat komunitateko kide gutuk aldi berian euskaz egien jentik Eta hoi, segur aski, ene, ene liteak edan agertzen duk, uh, eh, anistazun hoi. duk e, pu, eh, horren eh, agerazteat. Hmm. Justoki, mende erdi juntan behaz komunitate hoi hanis kambiatu dun, iakurlegoan aldetik. Nula ikusten dun, justoki, erraiten meita, e, bom, male uskin, ez dela hainbeste behar besta meste, dut nahi besta meste iakurten, hik nula ikusi dun e, kambio hoi asken mende erdi juntan? <laughs> horre, alako, alako, eh, xampiluz bat egin endiat, eh, erraiten duk beti ez dela, ez dugula jakurleik, duk eh, euskaz literatura egiten dugun hok, mena beti baduk, eh, norbait, eh, jakurri behar etzuk, etzukiana eta jakurtzen diena. Erraiteko, eh, horrekin eran nahi eh, beti badugula jakurle, eh, ez duk jakurle, eh, saldo, eh, masa, hortaik, bena beti badiz, ukiak eta ez palitziak urleik egiazki elukek eh, libriaren merkatuike zenta eh, uh, izanagatik eh, nola, molde kapitalistak dizkiagu, goe merkatietan, goe produksionian, goe, goe egitarra hoetan, goe uh, aspi eh, denetan alagutuk, ala behaz uh, merkatia baduk, behaz batitzak konsumitzaileak eta batitzak jakorliak gio, uh, eh, amets tendiagu guke uh, bezala hama hiu mila jentek uh, eh, aldiberian, uh, eta finala izanen behita, da, aldi aldiberian hainbeste kontsumitzaile, kultural kontsumitzaile, biltzia denboa behian, libri baten induian. Hoi, hoi, uh, elti bada batek edo bestek uh, erausitidien gauza du, bena, bena, bestentzat eh, maila apalagoak izanagatik eh, baduk ale eh, moimendu bat baduk literatur bizitza bat uh, idazten dien idazle abosien Eta erramezal bez Andres Alberdi batian euskaltzain oso bilakatu hiz, he, hietako zer dun euskaltzain dia zer ekarri gehi dun? Um, euskaltzain duk Ni beti zanuk, la, eh, amini bat trufai, burla, burla egitia, maite, kendia, talako ironia, zun maitetan zozo batekin, euskal zaindia eta egitura, kultura noik oro, zun maitetan trefatu <laughs> eta hoai, ni hau e, harrapatuk nuk, eh, ene, ene trufain zeporta. Ba, hoi no, bizitza duk, eh? beti reiten baita, ez dela sekulan edan behar urhortarik, eta beti ur hori eraten finitzen duk. <laughs> bai, hori hori duk euskal zaindia, eta bo, uste diat, eh, euskal zaindian bezala plana eh, lana eginen du dala, eh, talde batian sartuko nitzak, eta literatur taldean, zinur aski, aurten sartu behidia miren agurmea be, eta kastilo suarez bai, eta hoi hoi azpimagatzeko adik behatzi emazte ditzak euskal zaindian, Bez, gue gain uh, eh, sortatuko dekultu bada literatur eh, talorra. Eta balin bada beste, beste taldeik, eh, onomastika edo edo gramatika edo edo lexikografia edo beti orotan interesatu egnek uh, euskain korpitza <laughs> korpusa korpusak interesatzenik uh, beti danik hitzek eta uh, gramatikak eta goe abiztegi zoragarri horrek, eh, ara, Euska, euska mailan denak interesatzen nik, da, eh, eh, nuk den uh, taldean, eta hor haiko nuk lan inbestekin batean. Ez, ez hau, ez guziago ebai. Hmm. Eta doidoia urrentzeko azken galtonio batekilan idealin, hik balin bahin haitia, zer kambiatu edo abeastuko hukin, behaz, kargu horrek Ah, ba, ez duk haitu berezirik egiteik, duk desmartxa bat eh, egin egiten dena, hiztegiak bat itzia ba, bat izkiagu, dena ordeagu ordi, izendegiak eta onomaztikak, magnikoa eta kanpokoa eta horiek eh, etxen den. Hiztegi historiko animaleko bat badi, badiagu, bai, kontsultatzeko eta, eta materialki bai, Eh, ego berri guntan eh, aldena, eh, egan nahi diat, prozesu bat dela deja bidian dena, gio zerbait kanbiatu behar banu, hola, eta makiltxo batez, lukek, euska batua deitzen dugun horren, nola egan, heda, heda pena, are zabalago pentsatzia, euskaren abehaztasunak oro bertan integratzez. Zoi, eska batu inklusibo bat uh, eragitia hoilukek bai uh, ene, ene bat, bai. Mm, se eta hartzu inetan... Ez bakarrik, eh? Segur noik, jente uh, hanitz aditz uh, trinkoaren, uh, hitanoaren eta horien guzien, uh, integratzeko gogo haunditan diela. Ederki, behaz uh, ebe eta bestalioa tarte? Bai, bai ezkirik hanitz, adi. Atitia.